حديث دوصد دوازده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرگاه بانکی خروس را شنیدید هرگاه فریاد خروز را شنیدید فضل و کرم خدا را پرسان شوید از جانب الله زلجلال در این حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم می دهد که ای امتم هرگاه فریاد خروس را شنیدی تو از جانب الله پرسان فضل و کرم الله زلجلال شو از الله فضل و کرم پرسان شو ان حدیث از کتاب صحیح بخاری